Awit, Kabanata 79 O Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan, winasak ang lunsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Katulad ay tubig, sa dami ng patay ay walang maglibing. Ang karatig bansang dooy nakasaksi, kami kinutya at nagtatawa sila. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlin. Mga kahariang ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang mga lingkod mo ay pinatay nila. Pati ang tahanan nila ay winasak walang itinira huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Diyos na aming tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawarin ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. Bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito? Ang Diyos mo'y nasaan? Ipaghiganti mo ang mga lingkod mong kanilang pinatay. Ang pagpaparusay iyong ipakita sa iyong mga hirang. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Iyong parusahan yaong mga bansang sa iyo o Yahweh lumalapastangan. Parusahan sila ng pitong ibayo sa gawang paguyam. Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan.